Black Tabask festivalaren oreka ekonomikoa ez da segurtatua. Diru laguntza gehiago galde egiteko, festivaleko arduradunak baiunako herriko etxekoekin bildu dira duela saiegun. Hiri elkargoaren parte hartze finantzarioa eskatzeko, baiunako hiriak egitarau zehatz bat galde du festivalako eri. Yves Hugald, baiunako kultur arduraduna. Kristel e Eduard Mustik zetan gazean urometri encore 5 jura en mire de baiun, nu pouvions, aller chercher euh, quelques subsides supplémentaires à partir du moment où le projet le, le, nécessitait. Voilà. Mais on veut travailler sur un projet pour aller vers un petit peu plus que 20 000 euros. Horrela, Baionako hiriaren betiko ekarpenaz gain, hiri elkargoak hama edo hama bost mila euro emaiten alkolituzke festivalari. Horai arte ez dolaik deus emaiten. Ahatik, festivaleko arduradunek galdegin zuten eragile kultural guzien artean politika kultural bat adostea. Hor aldiz, ibugalde ez j'ai la prétention, en tant qu'adjoint à la culture avec le maire de Bayonne, d'avoir la légitimité démocratique de la porter moi-même. Donc la, la politique culturelle, nous en avons la responsabilité je la porterai. Horrela, politika kulturala bere gain hartzen du eta festivalak hainbatean laguntzeko ados bada, idei berriak ekarri behar ditula iduritzen zaio ibugalderi. Eta hortan kokatzen du Kultursport Festivala.